مشيئا أهل الشرك أهل البدع والزيف والمنكر والشرك بأنواعه وبأشكاله مشيئة لأهل البدع والزيف والمنكر والشرك بأشكاله وبأنواعه ni watu wa bid'a ni watu wapotoshaji ni watu wa munkar wa maovu ni watu washirikina kwa sampuli zake zote Imam Al-Kulaini katika Al-Kafi ameandika mnamo babu anna al-a'imma ya'lamuna ilma ma kana wa ma yakun wa la yakhfa alayhim shay' mlango unaobainisha alkafi ni kitabu kikubwa kwa mashia macho ya mashia kuitazama alkafi mithili ya macho ya waislamu kuitazama sahihu lbukhari bukhari madhehebu zote nne shafiia hanabila malikia kadhalika حنفية ونرون وما أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري أهل السنة وما ذهب إن مشهور ونرون وما كتاب صحيح بعد كتاب الله القرآن لصحيح البخاري شيعة kitabu chao sahihi zaidi wanachokitazama kwa jicho la al-inaya al-kafi cha al-kulaini kulaini mwenye kitabu hiki ameweka mlango mlango unaosema anna al-aimma ya kwamba maimam maimamu maimamu kumi na wawili wa kishia kwanza imamu wao wa kwanza ali bin abi talib كيش علي حسن كيش علي حسين كيش علي بن الحسين زين العابدين كيش محمد الباقر كيش أبو جعفر الصادق كيش موسى الكاظم كيش علي الرضا كيش محمد الجواد كيش الهادي كيش العسكري كيش مهدي المنتظر محمد بن الحسن al-askari hawa maimamu kumi na wawili wa kishia ameweka mlango al-Kulaini katika uh, usulul kafi akasema hawa maimamu kumi na wawili wa Kishia ya'lamuna ilma ma kana wanajua ilmu ya yote yaliyopita ma yakunu na yote yanayokuwa sasa hivi wala yakhfa alayhim shay na kwamba hakuna chochote kinachofichikana kwa maimamu wewe muislamu unaita kitu gani hii wewe muislamu unaitakidi itikadi hii kwamba hawa maimamu wana ilmu hii wewe muislamu ukiulizwa ilmu hii ni ya nani utasemaje utasema ilmu hii ni ya Allah الله علم ما كان وما يكون الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض هي علم يا الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة halianguki jani la mti anajua Allah rab yabis vilivyokauka vilivyovibichi ila ilmu ya yote haya fi kitabi mubin kitakidi kwamba maimamu wanajua ilmu hii hii ni ilmu ya ghaibu sisi kuyajua yaliyojiri wakati wa Nuh kwetu ni ghaibu hatuyajui illa tuliyofunuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala bas ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين tumelijua hili tumeambiwa na Allah قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين tumeambiwa na الله ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله صالح na watu wake هو من zangu huyu kwenu nyinyi ni aya ni alama yenye kuthibitisha juu ya ukweli wa utume wangu mwacheni huyu ngamia wa Allah anywe maji yake na wala msimguse kwa ubaya mkifanya hivyo mtapatwa na adhabu kali tumeambiwa na Allah watukufu sisi wakati wa sala alayhi salam yaliyopita yote kwetu ni ghaibu tumefunuliwa sehemu ya ghaibu na Allah wa illa yeye Allah ndiye alimul ghaib ambaye la yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla shay'in adada Allah atambia mara kwa ni ghaibu قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون سيما محمد وامبيه حقونا يا يوتي سي جبريل سي ميكائيل سي إسرافيل سي ملك الموت سي رضوان أنيه غيب إسقفوه الله سي مبينغوني ولا سي أرضين حقونا kuitakidi kwamba hawa maimamu wana ilmu hii hawa si maimamu watakuwa hawa watakuwa ni waungu kumi na wawili wamekuja kukinzana na Allah subhanahu wa ta'ala hiki ni kitabu chao kikuu cha itikadi jicho lao mashia ukitazama kitabu hiki ni jicho la waislamu ukitazama kitabu cha sahihi al-bukhari hawa sio washirikina hili limetosha kuthibitisha kwamba hawa ni waungu maimamu kwamba yale ya Allah na maimamu wanayaweza Mtume Muhammad ameambiwa watangaze kwamba yeye hafahamu ghaibu wala a'lamu al-ghaib law kuntu a'lamu al-ghaib lastakthartu min al-khairi wama masani su ningelikuwa mimi Muhammad najua ghaibu ningelikithirisha mambo ya khairi na wala nisingelipatwa na baya nampataje baya wakati amelishajua kabla ya kutokea anajua ghaibu lakini kapatwa na mabaya katika vita kavunjwa sehemu ya jino lake kapasuliwa kwenye paji lake la uso katumbukia katika shimo kapigwa jiwe na ibn qana'a khudha wa ana ibn qana'a imempata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa maana angejua ghaibu ya kesho kwenye uhudi kwamba sehemu fulani utarushwa mkuki ni kusudiwe mimi basi mahala pale asingelikaa bwana mtume Muhammad angekaa sehemu nyingine kwa nini alijua kabla sasa iweje kama maimamu hawa wanafahamu ghaibu atakayetakidi kwamba shekhe wake anajua ghaib kafir atakayetakidi kwamba maimamu wake wanajua ilmu ma kana wama yakun na kwamba hakuna ambalo kwamba lafichikana kwa maimamu wake kafirun murtad kwa nini amemkadhibisha Allah kwenye Qur'an Allah anasema hakuna anayejua ghaib yeye anasema a a maimamu wanajua ghaib maana Allah amedanganya subhanahu wa ta'ala تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا الشيعة na asharia jafari imami hawa kwenye kitabu chao hiki usulul kafi mlango huu babu anna al-a'imma ya'lamuna ilma ma kana wa ma yakun wa la yakhfa alayhim shay ahli al-bid'ah was-sayf wal-munkar wash-shirk bi ashkalihi wa bi anwa'ihi hawa ndio dada zetu mama zetu wanaungana nao kwenye Husainiyat, kwenye maandamano ya Husainiyat. Wengi wao hawajui, sisi ndio wa kuwatanabahisha, lakini haya yametokamana na kuto kufahamu kwao sharia, kuto kufahamu kwao dini, kuto kusoma dini ya Kiislamu. Ujinga ni katika sababu kubwa kabisa zinazompelekea mtu akaikataa haki haya ameyasema al-allama ibn qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayhi kwa tahadhari ewe muislamu usiwe ni jahilan bitauhid jahilan bisunna tahadhari usiwe ni jahil kufahamu njia za as-salaf kwa sababu katika ukamilifu wa neema za Allah katika dini ni kwamba aweze muislamu ayufarrika baina tariqi ahli al-haqi kutofautisha baina njia ya watu wa haki wa tariqi ahli albatil na njia za watu wa batil huu ni katika ukamilifu wa neema za Allah kwa mja kwamba anaweza kupembua na kutofautisha baina ya linalofaa na lisilofaa baina ya njia ya watu wa haki na njia ya watu wa batil baina ya njia ya watu wa tauhid na njia ya watu wa shirikina baina ya njia ya watu wa sunna na njia ya watu wa bid'a Allah anasema wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat ameapa kwa al-asri akasema binadamu wote wapo ndani ya hasara alafu akawavua akasema illa alladhina amanu isipokuwa wale walioamini na wakatenda mema kuamini na kutenda mema hili haliwi bila elimu utajuaje kwamba hii ni imani utajuaje kwamba hii ni al-amalu salih kwa kwenye alladhina amanu wa amilu salihat wanasema ahlul hapa kuna alilmu elimu ndio inayopelekea mtu kuwa na aliman elimu ndio inayopelekea mtu kuwa na alamalu salih elimu ndio inayopelekea mtu akawahusia wenzake kushikamana na haki elimu ndio ambayo kwamba inapelekea mtu kuwahusia wenzake kushikamana na subra alijua fadla za subra huyu alisoma Qur'an inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab ana aya kwenye Qur'an ana ilmu huyu ana maono elimu ndio ambayo kwamba inamwambia kwamba subra nafasi yake ni ipi wabashiri sabirin alladhina idha asabatum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun as-sabr diya'u hadith ya mtume Muhammad sallallahu alayhi sasa hii ni ilmu tahadhari usiwe sababu ujinga nidaun fatakun gonjwa baya kabisa ujinga ni damar lidunia wa dini hubomoa dini na dunia kaka akasema eh, aliyesema wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi fa ajsaduhum qabla al-quburi quburu ujinga kabla ya mtu kufa tayari alishakufa mjinga maitul qalb maiti wa moyo ah, fa ajsaduhum qabla alquburi quburu na miili yao kabla ya wao kupelekwa makaburini tayari miili yao ni makaburi huu mwili wako wewe ni jahil mjinga moyo wako umekufa ni maiti na mwili wako ni kaburi lako kwa hiyo kabla ya kupelekwa kwenye kaburi tayari mwili wako ni kaburi hivi ndivyo wanavyofunzia wanaozungumza الامام القرافي شهاب الدين ابو العباس احمد ابن ابي العلاء انا اسمع في كتابه الفروق اصل كل فساد في الدنيا والاخره انما هو الجهل اصلي يا اهربيف ووت دنيا والاخره اصلي ياك للدينك اهربيف ووت دنياني na akhira asili ya uharibifu huo ni ujinga ujui kufanya operation ukaingia kwenye chumba cha operation utaleta fasadi utaleta uharibifu mjinga hujui jambo hili wewe si mwandishi ukataka kuandika huna elimu ya uandishi mjinga utaharibu jambo hili la uandishi tasnia hii ya uandishi utaiharibu daa anka alkitaba lasta tuhsinuha hata kuandika huwezi walau sawatta wajhaka bilmidadi hata kama utajipaka wino kwenye uso wako kuonekana wewe ni mwandishi shupavu huwezi hata taharibu asli ya ufisadi na uharibifu kwenye dini na dunia Sheikh Al-Qarafi anasema inma huwa al fajtahid fi izalatihi anka mastata'at jitahid ewe muislamu ujiondoshe wasifu huu kadri ya uwezo wako kama anna asla kulli khairin fi dunya wal akhirah kama ambavyo asili ya khairi zote duniani na akhira inma huwa alilmu ni elimu fajtahid fi tahsilihi mastata'at jitahid kuipatikanisha ilmu katika nafsi yako kadiri ya uwezo wako wallahu ta'ala huwa almu'inu ala alkhairi kulli na Allah ndiye mwenye kutoa msaada kwenye khairi zote fanya hayo ukimtaka msaada Allah subhanahu wa ta'ala tunayoona katika maharibifu ni ujinga tukiwaona baadhi ya mashehe wanaonekana wakahesabiwa kwa vidole kwamba hawa ni mashehe wetu alafu wanasimama wanawatetea shia tu shaitani wanawatetea mashia wanahudhuria katika minasaba yao wanakuwa mbele katika almanasat na majukwaa mashia hawa wanataamaliana nao hii ni dawa wanawalingania umma wanawaambia umma wa watu wasiojijua kwamba hakuna wasiwasi yafaa kukaa kwa watu kama hawa yafaa kushirikiana na hawa hii ya wao kukaa na hawa ni dawa ni linganizi wanawalingania gawa sudraj watu wa kawaida na hawa bila shaka wamefanya jarima katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hilo nalolifanya mmoja katika mawili imma ni jahal au ni hawa ya nafsi zao ujinga kama hawaelewi na si kweli kama hawaelewi kwani hawa wanaozungumza na Shia wamesoma kwa macho gani si macho haya haya mawili ambayo na wao wako nayo kwani vitabu vya mashia wao hawana hawajui wapi pa kuzipapata eh, hawawezi wakachukua haya tunayosema dhidi ya mashia wakaenda wakahakiki kwamba hawa wasijakuwa wanawazulia watu wa watu hawa manake uwezo wa kwenda wakapekua wakasoma wakaona wako nao uwezo huo vitabu vinapouzwa wanapajua wanapajua wanapouzwa vitabu hivi lakini nini hawa za zao wanafanya hayo kwa kula thamani chache za kilimwengu katika wakati ambao wanaopoteza umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya laita wangelinyamaza wanapotokea wale ambao kwamba wanawazungumza hawa wanawajia juu ya laita angelinyamaza kimya ikawa ile balaa lake limeishia kwenye nafsi yake kwa Islam tuna kila sababu ya kuitahadharisha jamii yetu ya Kiislamu na kuwabainishia juu ya pote hili na dini hii ya kishia ushia sio dhehebu mtu asiyakaelewa kama shia ni dhehebu nina hiari kuchagua madhehebu haya au madhehebu haya ushia ni dini kamili yenye kujitegemea ina taratibu zake na ndio maana tunatofautiana nao kwenye kila jambo tunavyotawadha sisi sivyo wanavyotawadha wao adhana yetu sivyo wanavyoadhini wao swala yetu sivyo wanavyoswali wao ndoa zetu si ndoa zao maimamu wetu si maimamu wao bali ni'matullahi jazairi kwenye kitabu chake al-anwaru nu'maniyah amethibitisha kwamba mpaka nabii wetu si nabii wao amesema ni'matullah aljazairi kwamba yule nabii ambaye khalifa wake baada yake ni Abu Bakr Siddiq si nabii wetu nabii wetu ni yule ambaye khalifa wake baada yake ni Ali nabii gani ambaye khalifa wake baada yake alikuwa ni Abubakar Siddiq nabii nani naam Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo amethibitisha ni'matullah jazairi kwamba mpaka nabii Muhammad si nabii bali mpaka Qur'ani yetu hii si Qur'ani yao Qur'ani yao iko nao imamu wao Muhammad ibn Hasan al-Askari fi Sirdab kwenye mapango ya Samurra katika ule mji ambao upo baina ya Baghdadi na Tikriti kuna mji wa zamani sasa hivi umekufa ule mji haupo lakini kuna mapango huko wanakwenda wakimsubiri mama Muhammad ibn Hasan al-Askari aliyezaliwa mwaka 255 yuko bali jificha mpaka leo wanamsubiri atoke mwaka 255 amezaliwa huu leo ni mwaka 1446 hijri naam shia shia al pote na dini kama tulivyotangulia kusema na itikadi zao ziko wazi katika vitabu vyao asije akatoka mtu akidhani kwamba sisi tunayosema dhidi ya Shia ni masala ambayo tumeyabuni, tumeyaunda, tumeyazua. Kwa akili ya kila mmoja wetu anapotaka mtu kufahamu juu ya itikadi ya mtu mwingine hurejea kwenye maneno yake yule mtu au hurejea kwenye maandishi yaliyoandika yeye sisi tukitaka kujua fiqh ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala tunarejea kwenye vitabu vyake tunasema hii ni fiqh ya Shafi'i tunarejea kwenye al-Umm au tunarejea kwa wanafunzi wake waliosuhubiana nao kina Yunus ibn Abd al-A'la na wengineo kina Ar-Rabi' kadhalika tukitaka kujua itikadi za Ahmad bin Hanbal rahimahullah tunarejea katika vitabu vyake vilivyoandika hivyo hivyo tukitaka kumjua alimamu Malik na tukitaka kujua itikadi ya Shia tunarejea kwenye vitabu vya Kishia haturejei kwa ahlu sunna kama wanaozungumzia mashia tunarejea kwenye vitabu vya mashia kutubuhum al-kalamiyah والاعتقاد vitabu vyao vya itikadi tunarejea huko tunapata kufru zilizosheheni katika vitabu vyao waislamu wote wanaitakidi juu ya usahihi wa ukhalifa wa Abu Bakr Siddiq radhiallahu ta'ala anhu kila muislamu anaitakidi kwamba Abu Bakr ni khalifa sahihi baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amechaguliwa na Waislamu kwa ridhaa ni kweli kwamba walikutana siku tatu hawajamchagua kiongozi ni kweli ni kweli siku ya kwanza jambo halikungaa wakarudi mara ya pili siku ya pili kwenye saqifa bani saida jambo halikung'aa maansari wanasema sisi tunastahiki zaidi uongozi sisi nahnu ahlu dar sisi ndio wenye mji tumewakaribisha nahnu al-umara wa antum al-wuzara sisi maamiri nyinyi ni mawaziri wasaidizi wetu wale muhajirina wanasema bal nahnu al-umara wa antum al-wuzara siku ya pili jambo likungaa siku ya tatu na kuonesha kwamba Abubakari hakuwa na uchu wa madaraka kama wasemavyo Shia. Alimtaka Umar kwamba Umar, kunjua mkono wako tukupe bai'a. Walimtaka Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, Abu Ubaida, kunjua mkono wako tukupe bai'a. Mpaka mwisho jambo likamwangukia Abubakar Siddiq wameacha mwili wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku tatu haujaanza kwa sababu ya ukubwa wa jambo la uongozi katika Uislamu nani kiongozi mpaka akasema Umar radhiallahu anhu kanat bai'atu Abi Bakr falta au inna bai'ata Abi Bakr kanat falta waqa Allahu sharraha bai'a ya Abu Bakr haikuwa imeandaliwa ni jambo limetokea apita kama Abubakar Abubakar yakasalifu maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla kufariki kwake akiwa anamtaka mke wake Aisha amwite baba yake na amwite kaka yake ili awaandikie maandiko kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ud'i li abaki wa akhaki hatta aktuba li Abi Bakr kitaba niitie baba yako Aisha niitie kaka yako Aisha nimwandikie Abu Bakri alafu akasema wa ya'ba Allahu wal mu'minuna illa Abu Bakr kwenye riwaya fa inni akhsha an yaqula qa'il aw yatamanna mutamannin yaqulu ana aula ana aula wa ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر aogopa asije akasema msemaji ewe Aisha au akatamani mwenye kutamani kuutamani huu uongozi lakini anakataa Allah watakataa waislamu hawatomtaka zaidi ya Abubakar na ndivyo ilivyotokea kwenye sakifa bani Sa'ida Shia shetani wanaukataa ukhalifa wa Abubakar kukataa kwao ukhalifa wa Abubakar Siddiq kunapelekea nini kunapelekea tafsir mamba yao kuwafisikisha wale waliotoa kiapo cha utiifu kwa Abubakar Siddiq kwamba wale walikuwa ni mafasi waovu umepeleka uongozi mahala pasikofaa wale ni waovu na mashia wanaokataa ukhalifu wa Muhammad itikadi ya waislamu yeyote ambaye ataitakidi kwamba ukhalifu wa Abubakari haukuwa wa haki na akaitakidi kwamba wale waliompa nafasi ile ni mafasi kwa ovu basi yeye huyo ni kafir kwa nini kwa sababu amekataa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya ubora wa hawa watu hawa waliokuwepo kipindi zikishushwa aya za Qur'an Allah anasema kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas wanaofanya haya bila shaka sio khayra umma umechukua ukhalifa wa watu wa Ali wakaupeleka kwa Bakri, hawa sio khayra umma ungekuwa ni khayra umma wangelimpa Ali bin Abi لكن كذلك الشيعة هوا إثنى عشرية قد كيت كدزاو كون يبتبو بياو ونيتكيني جو يقول تالي كما صحابة وامتنى محمد صلى الله عليه وسلم كما بألك فريق امتنى محمد صلى الله عليه وسلم ارتد الصحابة كلهم ومن تالي ما صحابة قط إلا أربعة اسبقوا وانفكي hawa kina mama wangelikuwa wakielewa haya kwamba hawa wanaowasindikiza kwenye maandamano ya Husainiyat katika itikadi zao kwamba wanamkufurisha Abu wanamkufurisha Umar wanamkufurisha Uthman wanawakufurisha almuhajiruna wal ansar wasingelitoka nao lakini ni ujinga kutokufahamu wote wanahitaji masahaba isipokuwa masahaba wanne Miqdad Hudhaifa Salman na Abu Dharr namsikia Abu Bakari katika hawa niliowataja kuna Abu Bakari hapa kuna Umar hapa kuna Uthmani hapa kuna Abu Huraira kuna Anas ibn Malik kuna Aisha kuna Abdullah bin Umar Abdullah bin Mas'ud Uislamu mnaelewa kwamba wanazuoni wetu wa hadithi katika kuzitazama zile hadithi na wapokezi wake kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wametutajia masahaba waliokithirisha hadithi kutoka kwa Mtume Muhammad kwamba hawa wamewazidi wenzi wao kwa wingi wa hadithi katika hawa hakuna mmoja ametajwa na mashia kwamba huyo alibaki katika Uislamu manake lile rundo la hadithi walizozichukua kutoka kwa rasul alayhi salatu wassalam ambazo tunaswali kupitia hizo hadithi tunafunga kupitia hizo hadithi zao tunahiji kupitia hizo hadithi zao tunaoa tunaacha kupitia hizo hadithi zao tunatoa zaka kadhalika sote hazikuwa kwa kuwa wale ni katika orodha ya waliohitaji baada ya mtume Muhammad maana hakuna dini ya Islam dini yetu imesimama katika msingi mkubwa wa hadithi wakasema hal ilmi Qur'ani bila ya sunna huenda wengi wasingeielewa Qur'ani Qur'ani bila sunna la dhalla al-Qur'anu mujmalan ingebaki ni mujmal fi kathiri min al-mawadhi lakini sunna inakuja kuweka wazi Qur'ani aqimu salata vipi tunasali vipi tunasimamisha sala hadithi atu zakat toeni zaka hadithi sasa uje uwakufurishe hawa eh Abu Huraira ibn Umar Jabir Anas Abdullah bin Abbas Abu Sa'id al-Khudri Aisha katika hawa ni katika al-mukthirun Abu Huraira yalihi ibn Umar wa Anas wa Habr kal-Khudri wa Jabir wa zawjatu an-nabi hawa ndio waliokithirisha hadithi za Mtume Muhammad hawako katika hawa wanne maana yake hadithi zao zote zilianguka kuwa ni makafir azipokelewi riwaya zao wanaitakidi Shia masahaba wa mtume na wote kila mmoja siku ya Hudaybia masahaba walikuwa wako 1400 kama alivyosema Jabir bin Abdullah hadithi ya sahih Muslim kunna yawm al-Hudaybia 1400 tulikuwa sisi siku ya Hudaybia tuko 1400 akatuambia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam antumul yawma khayru ahli al-ardh nyinyi leo hii ndio bora wa watu wa ardhi yote hii elfu hawakupungua masahaba laki moja mpaka mtume alifariki wote wanahitaji isipokuwa wanne wanne wanne peke yao Miqdad ibn al-Aswad al-Hadrami Hudhaifa ibn al-Yaman Salman al-Farisi Abu Dharr al-Ghifari watano imamu wao Jaafar Salih aliulizwa kaifa halu Ammar ikoje hali ya Ammar bin Yasir akasema hasa haisatan thumma raja alipatwa na mweweseko aliweweseka weweseka kidogo alafu baadaye akakaa sawa ila na yeye angeingia kwenye mkumu huyu ni watano na wauliza waislamu katika hawa watano kuna yeyote wa Madina Mikdad sio wa Madina Hudhaifa sio wa Madina Salman si wa Madina Salman al-Faris Salman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 maana moja katika mawili amewasifu watu hewa wasiokuwepo au aliwasifu watu wazuri akujua kwamba watakuja kubadilika kwa maana Allah hafahamu ilmu al-ghaib zote mkufu mfano mdogo tu wa hii aya hao waliotajwa kwamba ndio waliobaki kwenye Uislamu wale walioandaa mji walladhina tabawwa'u ad-dara wal min qablihim walioamini kabla ya jamaa zao muhajirun kabla ya wengi muhajirina kuwa ni tayari uislamu ulikuwa umeshafika Madina mmesoma nyinyi kwenye sira bai'atul aqaba alula ula wa thaniya walikuja wakawa wanakaa vikao vya siri mwisho wakaambizana mpaka lini tutamwacha mtume wa Allah anadhalilishwa maka wakaenda kufanya naye mazungumzo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasindikizwa na al-Abbas na hakuwa muislamu kipindi kile al-Abbas aende kuzungumza na maansa akawekea masharti mtaweza kunizuia na kunitetea nikija kwenu mithili ya mnavyowatetea watu wenu watoto wenu na wake zenu wakasema naam mtaweza kadha wa kadha wa kadha wa kadha naam fitianu hazawe wamwendea mtume Muhammad tayari wameshaamini kabla ya Abbas huwa kwa mtume Muhammad kwa hiyo wale ambao wameandaa mji wao kwa ajili ya kuja kuwapokea ndugu zao na walikuwa na imani kabla yuhibuna man hajara ilayhi wanawapenda wale wanaohama kwenda makwao katika mji wa Madina wala yajiduna fi sudurihim haja na wala hawapati katika nafsi zao chuki ya aina yoyote wala husda ya aina yoyote mimma utu kutokamana na vile walivyopewa ndugu zao muhajirina katika mali wayuthiruna ala anfusihim na wanazifanyia nafsi zao ithari wanazikandamiza nafsi zao ili wapate wenzi wao walau kana bihim khasasa ijapokuwa na wao wanahitajia hiyo mali hizi sifa nzuri za al-ansar wa man yuqa shuhha nafsihi na yeyote atakayekingwa kutokamana na uchu wa nafsi yake fa ulaika humul muflihun hao ndio waliofaulu hawa maansari wamefaulu hawakuvutwa maritadi amebakia Miqdad amebakia Hudhaifa ibn Yaman amebakia Salman al-Farisi Abu Dharr al-Ghifari na Ammar bin Yasir atakaitakii kwamba masahaba wa Mtume Muhammad wote wamekufuru isipokuwa hawa ukafiri umemrejea yeye hii ni itikadi ya kishirikina